بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أو كما قال صلى الله عليه وسلم مرسمولية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, miongoni mwa madhambi makubwa ni al-ishraku billahi. Jana tumeielezea ikhtisaran madhara ya shirki na uwajibu wa Islam kujiepusha na ushirikina wa aina zote. Mtume sallama la pili akaelezea hukuku walidaini, kuwaasi wazazi wawili وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ameamrisha Mola wako ya kwamba asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake na wazazi wawili kuwafanyia wema Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha katika aya hii kumpokesha yeye na kumwabudia yeye kisha akafuatia swala zima la kuwafanyia wema wazazi wawili. fahamike Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi aujadana min al-adam, ndiye ambaye yeye aliyotupatisha kuwepo hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba eh, amekuleta duniani. Kukuleta duniani amekuleta, amepitishia kupitia kwa wazazi wako wawili, wazazi wako wawili kupitia kwa mama, baba yako na mama yako, kisha ukawa umeletwa hapa duniani. Kwa baada ya kumpokesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kisha inatakiwa uwafanyie wema wazazi wako, maana ni haramu mtu kumwasi au kuwaasi wazazi wake baba na mama. Katika madhabi makubwa Mtume sallam amehesabu ni mtu kuwaasi wazazi wake, kama jambo jema, lakini yeye akalikataa basi ifahamike kwamba huyu ametenda maasi amefanya balaa kama dhambi makubwa mno tena katika aya nyingine Allah anasema wala taqul lahuma uff eh yani maana wala tataaffafan kwamba wewe e, wazazi wako wakakwambia jambo au siwaambie wazazi wako ah mzazi wako anakwambia kadha fanya kadha nenda sehemu kadha leta kitu kadha wewe ah hiyo ni maasi ni uquqi alwalidain ni kuwafanyia uasi wazazi wako hii ni neno moja tu lenye huenda herufi mbili ah walio tujihadhari na kuwaasi wazazi wetu pindi wanapotuelekeza pindi wanapotuamrisha inatupasa tuwasikilize na kuwafanya labda tu watuamrishe maasia kumwasi Allah kumshirikisha Allah hapo fala tuti'uhuma, usiwatii hapo wazazi wako. Lakini haya mengine mambo ya kijamii haya yote tunatakiwa tuwatii wazazi wetu na wala tusiwaasi. Katika kuwatii wazazi na kutokuwaasi wazazi naambatana vile vile eh, yale ya kuwafanyia ihsani. Leo sisi tuko mjini, watu wengi katika mji huu waliopo ndani ya mji huu wazazi wao ima wako pembeni ya miji huko au wako mikoani. Watu wapo mjini hapa wanakula vinono, wako na familia zao, wanaishi katika maeneo mazuri, majumba mazuri, lakini wazazi wao wanaishi katika hali ya umaskini, hali duni mno. Wengine wanaishi katika nyumba za tembe zinazovuja kipindi cha mvua, lakini wao e, mtu yuko tayari akatoa kodi ya shilingi laki tano kwa mwezi akakaa yeye na mkewe na watoto wake wawili na msaidizi wake wa kazi lakini akashindwa kununua bati e, mabati mazuri akaenda kuwezeka nyumba ya baba yake kule mkoani alikotoka au kule kijijini alikotoka sasa hii ihsani iko wapi yeye yuko hapa anakula vizuri ukienda nyumbani kwake ukifungua katika friji kumejaa vyakula kumejaa vinyaji vya kila aina ukiangalia kule store kumejaa nafaka mbalimbali kwa ajili yake yeye tumbo lake yeye pamoja na wanawe. Lakini ukienda kwa wazee wake, kwamba wazee wake wana akiba ya mtama kibaba kimoja, huo mtama wa kila leo, kesho hana kitu. Mtu yupo mjini tu, anakwenda huku, anatokea mtaa huu, anamaliza mtaa ule, mara yuko Mazese, yuko Upanga, yuko wazazi wake wapo huko, baskeli mfupa ule hana yeye, ana gari au ana bodaboda, lakini wazazi wake wapo kule, wako hoi sasa je hadha min alihsan hii ni ihsani kwa wazazi wetu la hasha hii sio ihsani inabidi tuwafanyie tuangalie kwamba wazazi wetu watangulize kuliko watoto wetu kuliko wake zetu Mbo wewe una wife sema my wife lakini ufahamu una mama yako kule mama yako huyu katika kuwafanyia wema ameambatanishwa na hali ya kumwabudia Allah na kumpekesha yeye na kwenda kumshirikisha sasa your wife and your mother nani ni bora kwa maisha yetu tafsiri yake bora wake zetu kwa sababu unajua sasa my wife achana na mambo ya my wife bali sema my mother kwamba mama yangu kwamba mama zetu wazazi wetu tuwafanyie wema fahamuni waumini وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Mola wetu ameamrisha tusimwabudu isipokuwa yeye tu na wazazi wetu tuwafanyie wema. Wazazi hawa wako katika sehemu mbili. Kuna wazazi ambao wako duniani hapa wanatembea ala wajhi al-ardhi, na vile vile kuna wazazi ambao wako fi batni al-ardhi, washatangulia mbele ya haki. Wale waliotangulia mbele ya haki kwa kuwaombea dua ya umiyani kila tunaposali katika dua zetu kujiombea sisi basi wetu waombee wazazi wetu Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa waliteleza Allah wasamee Allah ajalie makaburi yao kuwa ni riadhi min riadhil janna Allah ajalie kheri awanyanyue waweke pamoja na watu waje wafue na watu pamoja na watu wema na uwafundishe watoto wako wawaombee dua babu zao na bibi zao ikiwa wametangulia mbele ya haki ihsanan lahu ni kuwafanyia wema wazazi wawili almuhimu maneno ni mengi kuhusu wazazi wetu fanya wema kitutosheke kwa muda huu na haya جزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه